أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل bu ذاك insonlarni qul qilishni faqat madaniy qullik ilgari qullik bo'lardi ochiqcha lekin hozir shakli o'zgargan inson o'zi bilmagan holatda فكيف sistemaga davlatga qul bo'ldi dinlarni zulmidan islomni adolatiga chiqarish deganidir hozir ham ummat bu narsaga muhtoj insonlar shu narsaga muhtoj insoniyat o'zini holi bilan go'yoki bir faryod qilayotganga o'xshaydiki bizni qutqaringlar insoniyat cho'kyapti hozir o'sha o'zini o'zi osib qo'yayotganlar o'sha holi bilan aytyaptiki bizga yordam beringlar o'zini o'zi osib qo'yayotganlar o'zini bolalarini chopib mayda qilib axlatxonaga tashlayotganlar yo o'zini onasini o'ldirayotganlar har kuni xabarlarda chiqadi kufr olamida insonlarni o'sha shunchalik vahshiy bo'lib ketganki moddaparast bo'lganida mana shu ishlarni hozir qilyapti shu ishlarini o'zi xuddi bir yordam so'rayotgan bilan bizni ahvolimizni ko'rib turibsizlar bizga yordam bering nimaga chunki nizom ularni shu narsada ushlab turibdi media o'zini ta'siriga ularni olib olgan ya'ni televizor ko'radi internetni ko'radi televizor bilan internet fahshga to'la majbur ertalabdan kechgacha fahsh ish qiladi fahsh ish qilgandan keyin butun tanosib kasalliklarni hammasi ko'payib ketgan nihoyatda insoniyat yordamga chaqirayotgan chunki nizom mana shu narsalarni qo'yib qo'ygan ularni kichkinaligidan shu tarbiya bilan tarbiyalaydi insonlar qullikda bu nizomdan chiqib keta olmaydi sistemada va televizorda ko'radi xabarlar ham televizordagi har bir narsa ularni miyasini shakllantirdi televizor ularni yasiydi ya'ni xohlaganicha ularni uradi xohlagandaki ularni jinoyatchi ham qiladi ko'rsatilayotgan ularga filmlar hammasi zulm vahshiylik maniaklar mana shu narsalardan iborat ya'ni o'ldirish bir birini bu narsa insonga ta'sir qiladi hozir hammasi e, mana shu narsani mutaxassislar aytyapti bu narsa insonga ta'sir qiladi kichkina bola shu narsani ko'ravergandan keyin u ham unda ham shu narsaga bir qiziqish paydo bo'ladi o'ldirishga zulm qilishga va o'ldirish har xil turlariga qiynab o'ldirish shular hammasi batafsil ko'rsatiladi bu narsa o'rgatishdan farqi yo'q moddadagi musobaqa modda yig'ish modda jamlash fahsh bu narsalar hammasi qasddan xalqqa berilyapti va xalq shuni ichida xuddi qafasda qolganga o'xshaydi ularni miyasidagi zanjirni olib tashlamaguningizcha da'vat qilganingizni foydasi yo'q miyasidagi zanjirni qanaqa qilib olinadi ularni ustida turgan nizomni qulatish kerak ildizi bilan sug'urib otib yuborish kerak tarix axlatxonasi bu zanjir qilich bilan uziladi mana shunda ochiladi odamlarni zehnidagi zanjir ochiladi qulflar ochiladi shunda sizni da'vatingizni keyin tushunadi mohiyati maqsadimizni bilib olishimiz bir joyda o'rnashib olib yashash uchun yaratilmaganmiz bir modda uchun yaratilmaganmiz biz xos bir vazifa bilan yuborilgan xos vazifa bilan yuborilgan bir ummatmiz shu vazifani bajarmasak shuning uchun yashamasak shuning uchun harakat qilmasak bizni yashashimizdan foydasi bo'lmaydi boshqa ummatlar bilan bir xil bo'lib qoladi boshqa xalqlar bilan borimiz bilan yo'g'imizni farqi qolmaydi ollohni nazdida qiymatimiz qolmaydi o'sha vazifaga qaytishimiz kerak o'sha g'oyaga o'sha g'oya uchun yashashimiz kerak